aquí. Gravarem, gravarem aquesta sessió. Bueno, benvinguts, benvingudes. Les veus de la República número 74, o sigui, en portem 74 d'aquestes xerrades. Um, i, I això és un cicle que fem, pels que potser és la primera vegada que veniu, de, de reflexió, de pensament crític sobre temes socials, polítics, econòmics, de comunicació, etcètera sempre allò promovent una mica doncs, això, eh, el pensament crític. I aquesta casa de gestió ciutadana, com us he explicat abans, no? en què aquí els veïns, les veïnes i els socis, les sòcies, una mica a través de les comissions doncs, decidim què és el, quin és el contingut d'aquesta antiga escola, que és Casa Orlandai. I per tant, doncs, eh, comencem. Um, quan, quan vam fer Vam, quan, amb, amb l'Elsa Coromines, que avui no, no pot venir, doncs eh, organitzem, eh, pensem una mica els continguts d'aquestes sessions. En aquest cas, eh, abans els explicava, va venir per un comentari que va fer una de les ponents quan vam fer una sessió sobre intel·ligència artificial, que no sé si alguna de vosaltres va venir, i la Judit Membrives, que és membre de, de, de de la FEDE, la de l'àrea digital, i va dir sobre la intel·ligència artificial, però quan ja sortíem i ens estàvem posant els abrics, i va dir és que no hi ha, tan, no hi ha prou planeta per tanta intel·ligència artificial. I aquí vam dir, ostres, això és un temazo, és un, és un tema doncs, eh, que hem d'abordar. No? I per això vam pensar fer aquest, i que, clar, vull dir, eh, i vam pensar que ho hauríem de, de, d'abordar-ho a través de la geopolítica, no? perquè, clar, tots aquests minerals, tots aquests recursos naturals, no? Eh, si, si necessitem 1,75 planetes per poder sobreviure a la humanitat avui en dia, 1,75, doncs és evident que ens estem passant dels límits del planeta, no? I clar, tot això, tots aquests minerals, tots aquests recursos naturals estan en llocs concrets de la, de la geografia física, no? I clar, com que a sobre de la física hi ha una geografia humana, doncs tot això genera l'accés a aquests minerals i a aquests recursos pues, doncs, genera doncs, uns impactes no, a la política i a les relacions internacionals. I per tant, i per això hem pensat que és rellevant tractar doncs, tot aquest, tota aquesta temàtica no, d'aquestes crisis no, que, que estem vivint, no, la climàtica, la, la pandèmica, no serà l'última pandèmia que viurem, la del Covid, sinó que poden venir més, la climàtica, la social, no, les desigualtats que hi ha i la, i la política, no, la crisi de les democràcies, doncs clar, tot això ens porta que hem d'anar cap a una transició cap a una societat més digital i cap a una societat amb una, amb una, hem de fer una transició energètica, hem de deixar de dependre no? de les energies, tal com la coneixem ara, depenent tant del petroli, i hem de passar a un altre tipus d'energia. No? I per tant, doncs, clar, ens, ens sorgien moltes dubtes i, i, i aquestes són una mica les preguntes no? per enfocar no? a la xerrada d'avui, si és possible abandonar doncs, la dependència del petroli cap a noves fonts d'energia que siguin sostenibles, que siguin justes, no? quines són les dinàmiques en les relacions internacionals entre països, potències, eh, estats, per l'accés d'aprovisionament que garanteixin aquesta transició energètica, i tot això quin cost, no? Quin cost social, quin cost ambiental, que fa que tot, fa aquesta transició. Llavors, per parlar de tot això, contem amb, amb el Víctor Burguete, que és investigador sènior a, a, al CIDOP, a l'àrea de Geopolítica Global i Seguretat, sí? I vaja, les seves investigacions que porta a terme el CIDOP aborden la geopolítica prospectiva en temes com energia, economia i la Unió Europea no? que això també, o sigui, estem a la, a la Unió Europea i per tant és rellevant. I per altra banda, l'Alfons Pérez, que és investigador de l'Observatori del Deute Global, ho dic bé, del deute, deute en la globalització, oi? Eh, I és especialitat en, especialitzat en energia i clima i has fet seguiment de polítiques de seguretat energètica. Els, els, em sembla que tu has fet un llibre, pel que he vist, eh? de pactes verds en temps de pandèmia, oi que sí? Sí. Tu tens també moltes publicacions eh, no, fetes, has participat a l'anuari i en, en moltes es, eh, publicacions especialitzades i per tant doncs són dues persones que, que segur, bueno, molt experts en aquest tema i que segur que, que, ens, que ens informaran i ens documentaran. Per tant, mm, passo la paraula Comences tu, Víctor, eh? Tens una presentació, tenen presentació amb dos. Ho dic perquè si vols mirar-te les o seure en una banda que les puguis veure millor, aquí com que són pocs, doncs mira, eh, com si estiguéssim a casa. Sí. Va, tens aquí. Hola, sí, hola, hola, està. Hola, muy bon dia a todos, hablaré parlarem en micro porque tengo una veu eh, molt <laughs> feble eh, i així esfuerzo. Eh, faig eh, en castellano porque estoy más cómodo para ver las presentaciones en eh, público, pero la presentación está en catalán. So. Em, hoy lo que quería, nada, he preparado una, una presentación muy genérica sobre la geopolítica de la transición energética, un poco para que tengáis la, pues la, mirada de, qué hablamos cuando hablamos de geopolítica y de, de energía. Em, hay dos grandes miradas o dos grandes debates ¿no? de quién gana y quién pierde en el tema de la transición ecológica, que también aquí en parte es uno de los incentivos de por qué se hace, y una de las claves que es quién va a dominar las tecnologías de la descarbonización es quiénes son los líderes de hoy y quiénes van a ser los líderes o las potencias del, mañana. Por eso cuando hablamos de geopolítica de la energía eh, podemos hablar de muchísimos, de muchísimos temas. Eh, a veces se discute de la importancia, por ejemplo, del primer viaje de Trump al extranjero. ¿Dónde fue? Pues bueno, fue a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque, como sabéis, Arabia Saudita es un centro petrolero muy importante, una parte muy importante de la, otra cara de la geopolítica de la energía es todo el dinero que se genera a través de, de la exportación de hidrocarburos, en el caso de, Arabia Saudita, y su inversión, por ejemplo, en, Estados Unidos, ¿no? lo que se llama el ciclo de los petrodólares. Por tanto, había unos incentivos financieros muy importantes por parte de Trump para ir a Arabia Saudita. También es el eh, geopolítica de la energía cuando hablamos del tema de las sanciones de los Estados Unidos en Irán o Venezuela, eh, cuando vemos, por ejemplo, eh, las tensiones que hubo en los, años, eh, los últimos años con la crisis energética, que ponen sanciones sobre Rusia, hay tensiones en el mercado petrolero, hay unas discusiones internas en Estados Unidos muy importantes sobre el precio de la gasolina, por tanto problemas políticos internos en Estados Unidos y de repente vemos que hay un acercamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. ¿no? que hay de fondo por la capacidad de Venezuela también para poner petróleo en el mercado mundial. ¿no? Pues son este tipo de relaciones las que examinamos o, tratamos muchas variables, las relaciones de China, con Rusia, Arabia Saudita, Irán. Em, y otra parte que es importante es, eh, por ejemplo, em, todo lo que tiene que ver con las estrategias industriales que se están eh, desarrollando en, en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, para liderar las tecnologías del futuro. En lo que hablamos cuando hablamos de quiénes son los líderes del futuro, quién va a dominar las tecnologías claves de la transición, pues esto está muy relacionado con estas estrategias industriales que veis en los periódicos, ¿no? la estrategia de seguridad eh, económica, los, um, el Repower EU, los grandes planes de la Unión Europea para la industrialización, cuando hablan del Resolving, ¿no? de volver a poner las cadenas de valor en Europa, pues hay una parte importante que es la energía, porque al final la energía no deja de ser un vector en esas cadenas de valor para producir bienes. Y por tanto, ¿no? queremos producir un bien final, queremos tener acceso a los bienes, esto se vio muy bien con la pandemia o con la crisis en Ucrania, cuando tuvimos la privación había algunos bienes que se encarecieron, que no habían, y se puso mucho foco en las cadenas de valor. Y una de las partes de esas cadenas de valor pues son las materias primas y la energía, en el caso de Ucrania la energía, pero hay otras muchas eh, minerales y otros muchos vectores energéticos. De hecho, Alfonso hablaba pues, precisamente de la parte de los minerales. Eh, para hacerlo sencillo, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, pues eh, a priori, quien más va a perder es el que mejor situado está hoy con la transición energética, el que tiene una mayor dotación, de, de, es más rico en recursos fósiles, ¿no? sea, pues, Arabia Saudita, Indonesia que tiene carbón, Rusia sobre todo en gas que también tiene petróleo, Sudáfrica también, y quiénes pueden a priori eh, salir ganando de esta transición, pues aquellos países que son importadores o que cuando va a cambiar el mix energético en los próximos 5 o 10 años están mejor situados para exportar y producir bienes a partir de, de esa riqueza natural que tienen. ¿no? Eh, pues aquí tienes China, uno de los grandes importadores de energía del mundo, en Estados Unidos, porque lo que tiene sobre todo Estados Unidos es gas natural, que es un, aunque es un recurso fósil, em, es uno de los eh, pilares energéticos que si no se ha fortalecido al menos se mantiene, aparte que, que tiene un papel importante en las cadenas verdes, la Unión Europea, Japón, ¿vale? India o, Brasil, ¿no? Países importadores. ¿Quiénes son los que tienen más eh, que perder? Pues son aquellos países cuyos ingresos fiscales dependen más de los combustibles fósiles, ¿no? Em, y aquí tenemos, pues, el, peor abajo del ranking, ¿no? En el gráfico, sobre todo, pues como veis, estaba más señalado la parte de, del petróleo, ¿no? Pues aquí tienes a Libia, Kuwait, Irak, ¿vale? hay algunos países como Arabia Saudita que son muy dependientes pero están haciendo bastante esfuerzo y financieramente tienen más capacidad para soportar mejor la transición como veremos ahora, Pero bueno, en cuanto más dependen del estado actual de finanzas de eh, las energías fósiles, pues en peor situación inicial estás. En cuanto a la preparación relativa de los países productores de combustibles para hacer la transición energética, como os comentaba antes, depende de qué, eh, de qué tipo de energía eh, bases tu economía. ¿no? Si estamos hablando del petróleo, que es uno de los, eh, bueno, el, que más, cuando estamos hablando de transición energética, la primera variable o gran enemigo para el cambio climático, no sé si me oye bien. Sí, bueno, pues, si oye sí, Hacemos una cosa, hacemos un cambio, canvi. Sí. De tant en tant es talla, sí. però se eh? Sí, se sent, se sent Sí. Eh, bueno, no, Sí, vale, mejor. me estaba oyendo muy raro. Vale. Em, con la transición ecológica, eh, lo que tenemos, ¿no? La lucha contra el cambio climático, lo más importante en, en, la, matriz energética, como sabéis, es quitarnos el carbón, ¿no? Eh, el carbón básicamente lo utilizan los países sobre todo como un, tema de seguridad interna. China, por ejemplo, que es un, el mayor consumidor mundial de, carbón, pero también porque es uno de los recursos naturales que tienen dentro de su propio territorio. Es uno de los mayores importadores, pero es de las pocas energías que la propia China tiene y produce. Y por tanto se tiene seguro. No depende de las rutas de tránsito de petróleo y de gas, que en un eventual conflicto, Estados Unidos, con Japón, con quien sea, ese abastecimiento puede verse afectado. Por tanto, cuando pensamos en la transición, hay que superar unos marcos que tienen, los países, algunas tienes que darles de seguridad de que no van a perder, el acceso a ese suministro. Por eso se están yendo a, las energías renovables, los cuales el acceso a sus recursos naturales lo tienen dentro de sus propios países. Aparte del carbón, una de las eh, energías que más perjudicadas van a ser va a ser el petróleo. Porque el gas, eh, bueno, hasta la guerra de Ucrania, era gran energía de transición entre la economía fósil más contaminante, que es el carbón y el petróleo, a una, economía totalmente descarbonizada, pues teníamos el gas natural, que era esta, este, esta energía de transición. Ahora ha perdido relevancia, pero sigue estando ahí, sigue siendo muy importante. Por tanto, cuando vemos cuáles son los países que están peor, pues bueno, el petróleo un poquito peor, luego el gas, y luego tenemos los que están ya cargando a a las energías bajas en carbono, que ahora mismo no, hay, hay menos, menos eh, productores. Aquí a la izquierda pues tenemos Irak, Cuba y Angola, como los que peores, más dependientes, más difíciles de hacer la transición. Los que están un poquito mejor situados, pues estarías, por ejemplo, Arabia Saudita o Nigeria, que son dependientes del petróleo, pero están en una mejor posición relativa, menos dependientes de las rentas que tienen para pagar las pensiones, para el funcionamiento del Estado, etcétera, del petróleo los países que están basados en gas, como tienen las mejores eh, perspectivas del gas que el petróleo, pues están un poquito mejor eh, situados. Y, aquí además pues hay algunos que tienen un, mix económico más diversificado. Eh, Irán, por ejemplo, o Rusia están más diversificados a lo mejor que, que, que Arabia Saudita. Em, cuando miramos de cara eran adelante, ¿no? ¿qué se necesita para hacer la transición. Y he puesto este, este gráfico ¿no? de los que tienen más fácil reinventarse, porque aquí lo que ponemos es, son los cambios estimados en la producción de 2020 a 2030, ¿no? pues según los escenarios. ¿Qué escenarios son este? Las políticas eh, que están em, ahora mismo en vigor, el STEPS, ¿no? los, los, que, los que ya están, las políticas están comprometidas y las políticas que donde nos gustaría em, que se han comprometido, pero todavía no están en vigor en los planes. Lo que nos quiere decir aquí es que, los, por ejemplo, cuando pensamos en cuáles son los costes para algunos de los países de asumir esta transición, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos ahora es un gran productor de petróleo, hace históricamente era un gran importador y ahora es un gran exportador de petróleo, es el mayor exportador de petróleo del mundo. Si a Estados Unidos quiere cumplir sus objetivos climáticos, esto supone una pérdida de ingresos para Estados Unidos muy, muy importante. Por tanto, el hecho de que Estados Unidos cumpla sus objetivos climáticos a nivel económico y a nivel de poder geopolítico tiene unos costes muy importantes. En el caso de China, en el caso de la Unión Europea, como veis, no está en esta, lista. ¿Por qué? Porque no son productores. Por tanto, son países que naturalmente van a querer estar en la vanguardia de estas, de estas eh, transiciones. No todos los países van a estar igual afectados. Dices, no, a Arabia Saudita le va a ir muy mal porque es un gran productor de petróleo. No necesariamente, porque en el mundo económico o en el mundo energético es muy importante los costes de producción. Es decir, si hay una reducción de demanda, ¿no? ya se empieza a hablar de que el pico de demanda de petróleo lo podemos alcanzar esta década. Cuando hay, si se mantiene la oferta, incluso aumenta y hay menos demanda, habrá una presión en precio entonces, pues, el que más va a sufrir es el que produce más caro. Y esto será pues, el petróleo, por ejemplo, el que proviene de Canadá. O el, petróleo que es muy costoso de, extraer. El de las plataformas petrolíferas en mar abierto, eh, los que están, por ejemplo, em, en las zonas del mar muy al norte, en eh, zonas em, árticas, por ejemplo. En Estados Unidos tiene ahora ya un petróleo bastante competitivo. Arabia Saudita, el último petróleo el último barril de petróleo que se, mm, se venda en el mundo probablemente será saudita, porque está a muy poca distancia, a unos 3-4 metros de, bajo tierra, y ya sacas el petróleo y además de muy buena calidad. También importa la calidad, los procesos productivos. Por tanto, cuando miramos el impacto que la transición eh, ecológica y energética tiene en los países, hay que tener en cuenta el tipo de petróleo y el precio que les cuesta a estos países. Eh, explotar. ¿no? Y en este mix, pues los productores de Oriente Medio pues están en una mejor eh, posición relativa. En cuanto, ¿no? para tener un poco la visión de qué, esperar en los próximos 20, 30, 40, 50 años, o 30 años, porque estamos en el 20, esto está pasando 2050, ¿vale? Esto es un poco el, mix de consumo final de energía por combustibles que se esperaba en los próximos 30 años. Como veis, el carbón va perdiendo, va perdiendo importancia, pero no desaparece. Hay una gran parte del mundo muy dependiente del carbón, en Asia, en África, en Latinoamérica. De hecho, durante la crisis energética se, se siguieron eh, construyendo centrales de, carbón. Como os he dicho, es fundamental para la seguridad energética de muchísimos eh, países. El petróleo, como veis, va, va disminuyendo. el gas natural en proporción no tanto, y el que gana sobre todo, y la clave del proceso de la transición energética es la electrificación. ¿vale? La electrificación es el primer paso para conseguir este mundo descarbonizado y bajas energías en, en, carbono, para la lucha contra el cambio climático. Y aquí es donde hablaremos, en, que, también lo mencionaba el tema de la importancia pues, del coche eléctrico, de la movilidad verde, sostenible, etc. Todo esto pasa por procesos de electrificación. Hay procesos que no son tan fáciles de electrificar, sobre todo aquellos que son muy intensivos en energía y para haceros una, analogía fácil, son aquellos procesos que necesitan calor, altas temperaturas. Cuando estáis en casa de cocina, ¿no? si queréis calentar algo a alta temperatura, con electricidad o, los antiguos paneles eléctricos costaba mucho. Eh, los altos hornos, producir acero, los procesos cerámicos, son cosas que hacer con electricidad, son muy costosos, no es eficiente y claro, si tú haces esa transición y el resto del mundo no la hace, tus productos van a ser muy poco competitivos. Entonces, o pones medidas proteccionistas o tienes un problema económico severo. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones que se intentan hacer? El hidrógeno. ¿Vale? El hidrógeno verde es este tema que también eh, sale recurrentemente como una de las grandes tecnologías del futuro. De nuevo, es muy importante el tema de los costes, que se produzcan, ¿no? porque al final es un vector, la energía siempre es un vector para producir un bien que luego vendemos y consumimos. Y por tanto, buscamos que sea a un buen precio para producir un bien y poder competir en el mercado global mundial. Entonces, bueno, pues el primer paso es la electricidad y luego pues tecnologías como el hidrógeno, la bioenergía, etcétera, pues también eh, tener un papel, pero tener, siempre en cuenta que los combustibles fósiles de aquí a 30 años van a tener un papel eh, muy significativo. No es que desaparezcan, van a ser menos relevantes, pero vamos a seguir en 2050 utilizando petróleo para multitud de procesos. Y en este proceso de transición, sobre todo la parte de electrificación, pues entrarán en, en, juego todo esto de los metales ¿no? Eh, estratégicos y los metales necesarios para hacer la transición energética. Y aquí uno de los grandes retos es que la demanda está yendo mucho más rápida que la oferta. Es decir, estamos hablando, ¿no? mencionaba antes Marta, eh, para el tema de, la inteligencia artificial. Necesitamos muchos metales, muchos minerales para producir las baterías de los coches eléctricos, para los paneles solares, para los molinos de viento, para em, los computadores cuánticos, para los temas de la inteligencia artificial. Pero claro, abrir una mina conlleva 10-15 años estándar en Europa, si acaso es posible, con todas las resistencias sociales y medioambientales y el rechazo que hay a abrir procesos mineros en Europa. Todo el mundo quiere este tipo de minerales y por tanto, dado la demanda, ¿no? todas estas transiciones que estamos haciendo, pues hay algunos metales que van a estar muy, muy eh, presionados. ¿no? Y aquí, pues donde hablábamos siempre pues, de grafito, cobalto, eh, como estos minerales menos eh, utilizados, ¿no? No, no necesariamente son son raros, pero bueno, algunos, de esta lista em, sí, ¿vale? Y otros que son de aplicaciones muy comunes, como el cobre, pero que también, como la demanda, el cobre, por ejemplo, se utiliza para la, para la electrificación de las redes. Si estamos, estamos cambiando, estamos electrificando nuestras economías, todo el tema del cambio de las redes en los sistemas eh, em, nacionales es, es muy importante, ¿no? Todo el tema de electrificar. Y el cobre ahí, por ejemplo, tiene un papel importantísimo. ¿Cuál es, es uno de los problemas que tiene? Que la oferta de los metales críticos se concentra en unos pocos países. Esta concentración, de hecho, es mucho mayor que la que hay en el caso del petróleo. El cártel de la OPEP e tiene aproximadamente un 40%, ah, históricamente entre un 40 y un 60% del mercado, ahora están cerca de un, 40%, y como veis en estos metales, solamente tres países están por encima de lo que tiene el cártel de la OPEP. E China es importante en algunos procesos, pero hay otros países que, que también tienen mm, un papel súper relevante, ¿no? Por Sudáfrica, el Congo, em, etcétera etc. Uno de los temas em, que, que, sobre, que sobre la mesa es, em, bueno, primero la abstracción y el segundo, bueno, ahora, os lo contaré, que es aquí, que es, la, que es el refino, ¿vale? Pero bueno, primero, eh, me, me centro, primero tenemos el, lo primero que necesitas es para hacer la transición el acceso a los metales críticos y con ello la segunda pata importante es, dominar las tecnologías claves para hacer esta, esta transición. Y aquí es donde pues, el debate es quién domina las tecnologías de mañana, los paneles solares, la electrificación, la biología, el tema de captura de carbono, bueno, una serie de, una serie de tecnologías. ¿vale? No, no, simplemente es para abrir preguntas para el debate, no quiero ir en detalle sobre, sobre ello. ¿vale? Y en estas cadenas de valor, una parte muy importante es, como hemos dicho, la minería. ¿vale? Os he puesto esta lámina para que veáis un poco eh, las canicas o las banderas, cómo cambian. En el antiguo modelo, el modelo de los hidrocarburos, eh, Estados Unidos está en todos los procesos. Por ejemplo, cuando miramos la parte de tecnologías verdes, eh, China ¿no? muchas más banderitas rojas, que es el símbolo de, China. Y no es que China tenga una presencia súper importante o extremadamente única en la parte de minería, pero sí la tiene en el refino. Es decir, tú puedes hacer un proceso minero, pero lo importante es que se luego utilizar esos minerales que utilizas, poder utilizarlos en procesos productivos. Y uno de los temas que ha habido con la globalización en los últimos 20-30 eh, años es que hemos externalizado los costes medioambientales de producir en Europa. Y hemos hecho esa producción y la hemos llevado a Asia, especialmente a China. Y esto se ve muy claramente en el, procesamiento de los minerales. Por tanto, cuando vemos dónde se procesa cobre, el litio, ¿no? se coge el cobre en bruto y se hace en cobre refinado y ya listo para integrarse en las cadenas de valor. Y esto principalmente se realiza en China. Y esto hace que la economía mundial sea extremadamente dependiente de China en algunos de estos procesos. Por tanto, como ahora hablamos, los países hablan de las estrategias de seguridad económica o disminuir la dependencia de China, aparte de quién domina las tecnologías, una de las cosas es en las cadenas de metales, de, minerales, donde nos encontramos, dónde está Europa. Y como veis aquí, Europa solamente estamos normalmente al final de los procesos en ensamblaje, en consumo, ¿vale? hemos tenido en algún momento, hemos sido buenos ensamblando molinos de viento, haciendo paneles solares, pero los componentes para hacer ese tipo de cosas de la transición provienen de fuera. Y eso presenta, o, o ahora se valora como una gran vulnerabilidad en las cadenas de valor. Y cuando miramos hacia el futuro, eh, puestos de un, de un australiano que, analiza pues, las tecnologías claves del futuro, eh, pues en, en energía artificial, en manufacturas, en energía que está arriba a derecha, en um, procesos cuánticos, en biotecnología, en temas de, mm, defensa y del espacio. Eh, aquí, como veis, el mensaje es, hay mucha China, muy poco Estados Unidos y la Unión Europea no sabe por ningún sitio. Somos extremadamente dependientes del exterior para muchos de los procesos. En algunos de estos nichos de investigación básica, la Unión Europea es buena. Pero luego enseguida dejamos de hacer patentes, dejamos de hacer aplicaciones industriales y perdemos el valor agregado de esta investigación universitaria, de estas investigaciones. Hay muy poco vínculo entre la universidad, las empresas y luego las aplicaciones industriales. Y esto hace que otros países que tienen mercados mucho más grandes, China, eh, más de mil millones de personas, Estados Unidos, un mercado mucho más integrado que tenemos en la Unión Europea, sacan a delantera en estas tecnologías críticas. De ahí que la Unión Europea esté inmersa en el lanzamiento de toda una serie de estrategias para intentar revertir esta mala posición relativa en la que nos encontramos actualmente. En un mundo en el que hablábamos de la globalización, el intercambio, la especialización, este modelo de Unión Europea podía funcionar, pero sobre todo a partir del COVID, la guerra de Ucrania y el enfrentamiento estratégico con China, ha habido un cambio de paradigma muy importante en la Unión Europea, en el cual se busca ser más conscientes de nuestras debilidades y de las cadenas de valor económicas que hay en la Unión Europea. Eh, quizás he sido un poco pesimista. Podemos eh, hablar de, qué está haciendo la Unión Europea, perspectivas, etc. Mm, creo que no he sido demasiado claro en mi explicación. Era para ver diferentes cosas del, debate y, mostraros pinceladas del debate y a través del diálogo y las preguntas pues e intentar dar respuestas más concretas a, a las dudas e intereses que, que tengáis. Este era un poco para poner varias idees encima de, de la mesa. Molt bé, pues moltes gràcies. Heu, eh, ho heu sentit bé, eh? Sí, sí. Va, va. Doncs ara l'Alfons, espera que li, també té una presentació. Eh, Alfons, pots fer-ho potser sense micro si tens bona veu. Ah, sí, sí. Sí? <clears throat> No sé si tinc bona veu, però... Sí. Crec que sí. Adéu. Adéu. Això com va? Sí. Va. A veure si funciona bé. Val, doncs, bueno, primer agrair que la invitació a, a venir avui aquí, sigui, jo sempre tinc dos agraïments ara, un als que em conviden i l'altre a la meva companya que s'ha quedat amb el meu fill petit i gràcies a que ella s'ha quedat amb el meu fill petit avui puc venir aquí, val? i vull reconèixer perquè és aquest treball invisible que no surt a la presentació però ella està cuidant, és, sí. cuidant del nen perquè jo pugui estar aquí. Vale? Llavors, eh, jo em centraré moltes coses, ja les ha dit en Víctor, em centraré molt al tema dels, dels minerals crítics, potser donaré una, una pàtina una mica més de territori i social en termes dels impactes eh, dels minerals crítics per això que hem anomenat transició verda, i després una lectura crítica també de les propostes que es fan en, en diferents eh, institucions. Potser aniré més ràpid eh, perquè hi ha coses que s'han dit i penso que serà més interessant conversar, també conversar amb en Víctor, perquè algunes coses segurament de perspectives que tenim un, un pèl diferent, sobretot de com s'apliquen les polítiques en els territoris i els impactes que tenen. Eh, I una mica això, sí? Aleshores, eh, bueno, jo vinc de l'Observatori del Deute en la Globalització, que és una entitat que ja té 20 anys de, de, de funcionament, que fem Eh, eh, investigació, però també fem incidència política. Eh, I ja fa uns anys que treballem el tema de, que s'anomena això de la transició verda, sí? no? aquesta transició que hem de fer perquè no? hi ha uns escenaris climàtics que bueno, ara ja no ens han d'explicar massa, no? que ja ho vivim en el nostre dia a dia, eh, que ens estan afectant i per tant hem de fer aquesta transició. Ara, com es fa aquesta transició, quins impactes té? És una mica del que ve la presentació. Sí? He posat alguns referents d'història recent, amb Víctor també han comentat ja alguns d'ells, Crec que, que és important dir que la política verda ara està molt més present a les nostres vides que el que estava fa, fa uns anys. Eh, per exemple, la idea d'aquest del Green New Deal, no sé si us sona del Pacte Verd, del Pacte Verd Europeu, no? tota aquesta idea molt de la socialdemocràcia dels Estats Units que fa una proposta d'intervenció estatal a l'economia en termes verds, sí? que també s'ha importat a la Unió Europea en els termes europeus, i una cosa que a mi em sembla bastant interessant, que és el tema de la, de la recuperació verda de la pandèmia. Sí? Una característica una mica diferent o molt diferent que ha tingut el procés de recuperació econòmica de la pandèmia respecte d'altres moments de recuperació econòmica en la història de, de l'economia recent, és que s'ha projectat una, una recuperació en termes verds. Sí? Si no sé si recordeu alguna política verda de la crisi financera del 2008-2012. Sí? Mm no sé si recordeu el Rajoy si parlava de política ambiental, parlava de, de la prima de risc, de si sortíem de l'euro, no? de que havíem viscut per, sot, per sobre de les nostres possibilitats, però no hi havia política verda present en la recuperació econòmica. En canvi, amb la pandèmia sí que s'ha posat sobre la taula molt aquest tema de la recuperació verda. Un punt crític eh, sobre el tema de la transició, com es planteja la transició, que és per posar una mica això sobre la taula l'anàlisi crítica, és que eh, la base, una, una de les pilars principals per fer la transició és la transició tecnològica. Sí? La transició pot, pot ser moltes coses, però és veritat que s'ha posat molt d'èmfasi, s'està posant molt d'èmfasi, també perquè quadra amb els cicles econòmics i d'inversió, en fer la transició en termes tecnològics. És a dir, que tots parlem de transició energètica, però al final acabem parlant de renovables. Tots parlem de transició de la mobilitat, però al final parlem molt del cotxe elèctric, sí? del vehicle elèctric. La transició energètica vol dir moltes altres coses. L'energia l'utilitzem per pràcticament tot en les nostres vides i, per tant, el discurs és molt i el debat és molt més ampli que això, sí? sobretot el que mengem, com ens transportem, el que comprem, no? pràcticament tots els béns de consum, com deia el Víctor, estan relacionats amb l'energia. Veieu que parlo una mica ràpid, vaig a 1,5 de velocitat per <laughs> intentar avançar. Aquest, aquest gràfic jo crec que hi ha molt de detall, no us fixa en el detall, però sí que en aquest, aquests cicles de, de relacions, no? O sigui, a l'esquerra trobeu els materials, al centre trobeu les tecnologies i a la dreta trobeu els sectors. Sí? La primera cosa important és dir que res està... Des... Tot té un context. És a dir, quan nosaltres veiem una placa fotovoltaica, un, un aerogenerador, té un context anterior. No? O sigui, està fabricat, està en el seu funcionament, però al final hi ha una economia que es diu una economia ecològica, economia real, real, d'uns materials necessaris, uns ingredients que han estat necessaris per fabricar aquesta tecnologia. Sí? Hem de posar, posar consciència en això perquè com estem fent una transició verda de base tecnològica, la demanda de tecnologia és molt gran i per tant també la demanda d'aquests materials és molt gran. Sí? I aquí veieu tot aquest tipus de relacions entre les bateries, el, el, les aerogeneradors, els motors elèctrics, els, les plaques fotovoltaiques, la robòtica, els drons, les impressores 3D... No? Tot, totes aquestes coses tenen una relació amb molts materials crítics. No? les terres rares, el magnesi, el, um, el liti, el cobalt, el níquel, no? Hi ha una barbaritat de, i un, i un, eh, un eh, ventall molt gran de materials que són necessaris per fabricar aquestes tecnologies. I fixeu-vos en els sectors. Sectors que ja podíem imaginar, el de les renovables, sector de la mobilitat elèctrica, sí? però també compta el sector de la defensa, també necessita d'aquests materials crítics, perquè moltes vegades els discursos, i això segur que ho sap el Víctor millor que jo, es, es, es barregen, sí? I per què diem que són minerals crítics? La criticitat a la Unió Europea es, es, eh, bueno, és molt més complex que això, però bàsicament és dos paràmetres, no? la importància per l'economia i després la fragilitat que poden tenir les cadenes de subministrament. És a dir, que un material que és molt important per l'economia i a sobre les seves cadenes de, globals de subministrament són fràgils, és molt crític. Sí, és, és lògic de pensar-ho així. No? Aquí, més, més gràfics d'aquests, no? per omplir una mica el, el, el cap de, de, de números, però és veritat que així que posa, perdoneu que està tot en anglès, però bàsicament posa el requeriment dels materials, les primers són de, de l'aerogeneradors i després són la placa fotovoltaica i a baix estaria el, el, el nuclear, el carbó i el gas natural. Compte, perquè aquí parla de la construcció, sí? o sigui que sí, són els materials necessaris per la construcció. Evidentment, en, la seva, en el seu cicle de vida o en el seu funcionament eh, és molt millor, perquè aquí, eh, sembla que al final acabes demonitzant les tecnologies eh, anomenades netes, no? Compte, en demonitzar-les, perquè jo crec que és un avenç tecnològic molt gran eh, utilitzar eh, el treball geològic que ha fet la Terra durant milions d'anys i cremar-lo en, en, en un no-res, no? que són el petroli, el gas i el carbó, o utilitzar unes tecnologies que utilitzen, la, capten bàsicament la, la llum solar, no? els fotons, sí? en les seves diferents formes. Però sí que és veritat que, i això és un missatge molt clar, que les tecnologies anomenades netes són intensives en materials Sí? Això és una realitat. Alguns li diuen que són hipertecnològiques, però és veritat que tenen un mix de materials molt concret i molt, i molt, eh, molt punyent. Sí? No, aquí parlem del coure, parlem del níquel, del crom, del zinc, de les terres rares, del silici i d'altres que composen aquests ingredients necessaris per fabricar les tecnologies netes. Sí? Aquí jo sempre poso aquest exemple perquè penso que és una de les claus, si hagués de condensar i reduir en tot el, el, un tema clau que és un dels atzucats ara mateix internacionals i que generen un munt de, de problemes territorials, però també de competició, en aquest escenari internacional de, compet de competició, és el, la transició del vehicle eh, de combustió privat, sí? el vehicle que utilitzem nosaltres, sí? el que jo tinc a casa meva també. Fer, sí, el cotxe, sí. fer una transferència o canviar aquest vehicle de 1 a 1, no? de tenir un cotxe privat de combustió a un cotxe privat elèctric genera tot, tot una, una necessitat de materials a nivell internacional molt gran. Sí? Si posem els dos sectors, el de l'energètic i, el, i el de l'automòbil, la, un davant de l'altre, simplificant també el missatge, veiem que el sector energètic té plans de reducció del consum energètic, sobretot en l'electricitat, no? hi ha plans d'eficiència, si, si parlem del sector automobilístic no hi ha plans de reducció tan clars, o sigui, la BMW o totes les marques no tenen plans de reducció de, de la producció de vehicles elèctrics, eh? de vehicles, perdó. Per tant, la significació del vehicle elèctric és, primer, a, a la indústria automobilística, la seva centralitat, i després, quina projecció, projecció futura en fem de la demanda de cotxes, val? i la demanda de cotxes va molt relacionat amb la potència instal·lada que hem de tenir en els sistemes elèctrics. Per tant, el sistema elèctric, si voleu dir així, és com una derivada del consum que ha de tenir el, la, la, la transició en el transport, que és un transport petrodependent, principalment de, dels derivats del petroli, molt principalment. Una altra vegada, fent aquí una comparativa, que són números de l'Agència Internacional de l'Energia, el vehicle elèctric és més intensiu en minerals. De fet, a la seva fabricació té més emissions que un vehicle de combustió. És millor que un vehicle de combustió, Ai, perdó, és pitjor. No, per això el missatge, compta amb el missatge, perquè una altra vegada pots demonitzar el vehicle elèctric. El problema és el règim de propietat. Un règim de propietat privada no, d'un dels vehicles és conflictiu. Un, un trànsit cap a una part d'aquest vehicle privat cap a públic o públic comunitari o cooperatiu té una altra característica. Sí? És a dir, serà molt difícil, jo crec, projectar, perquè aquí estem parlant d'un problema global, una, un transi, o sigui, una transició global del vehicle de combustió al vehicle elèctric 1 a 1, sí? torno a dir, privat. Sí? S'entén una mica el missatge i això de deriva en tot aquest multiplicatiu que això depèn del model del cotxe, depèn de moltes coses, de la subtecnologia que s'utilitza en, les, en les bateries, no? però és veritat que és intensiu en minerals. Sí? L'Agència Internacional de l'Energia que ens diu? Ens diu que per un escenari sostenible no, pel seu escenari SDS, que és bàsicament un escenari per lluitar contra el canvi climàtic, la mineria de liti ha d'augmentar per 42, la de grafit per 25, la de cobalt per 21, la, la de níquel per 19 i la de, i la de terres rares per 7. Vol dir que una transició verda basada en tecnologia necessita més mineria. Sí? Ja ho he comentat el Víctor. I això és problemàtic. Per nosaltres és problemàtic, però per territoris diguéssim, de tercers països és molt més problemàtic. Sí? Fixeu-vos que els multiplicatius són molt importants. Hi ha molt poca consciència, eh, no? no? estàs No ho sé, perquè jo ara... sí, clar, jo en els, en els, en els llocs on em moc una mica sí hi ha, me, hi ha més consciència, però crec que en general sí hi ha poca consciència d'això, perquè si les, també us ho dic, si la mineria de liti estigués a Catalunya hi hauria molta consciència d'això, perquè això implicaria utilitzar una gran part del nostre territori per mineria. Clar. Sí. Eh, la mineria de litis eh, eh, ara mateix està molt centrada a Austràlia, però les reserves estan als salars altandins eh, en, en, el, en l'anomenat triangle del liti entre Bolívia, Xile i Argentina. No sé si està, heu estat alguna vegada al desert de Tacama o alguna zona d'aquestes, sí? o al desert d'Uyuni, sí? el salar, perdó, d'Uyuni, el salar de Tacama, doncs eh, eh, són llocs on hi ha potencialment aquest, aquest liti, sí? en els salars, zones amb un estrès hídric molt alt, on la gent allà és molt crítica que s'utilitzi per la mineria, sí? perquè poca aigua que hi ha s'utilitza per la mineria, ara que aquí estem tan sensibles amb l'aigua, doncs la mineria és una gran consumidora d'aigua. Sí? I de fet, moltes zones d'extracció estan en zones d'estrès hídric, no? que al final les poblacions locals no poden gaudir de l'aigua que sí, gaudeixen les grans mineres. Sí? Bueno, aquí com un resum, eh, sí, com a de temps com anem, perquè no em vull allargar molt. Mira, portos... O sigui, falten unes quantes diapos. Sí però digues, eh, digues tu. No, eh. no, digues, Talla'm. 5 minuts va, més vinga, i... Va. Eh, és important aquest missatge. Em, amb, amb aquesta idea de transició eh, en termes tecnològics, més verd, o sigui, ser més ambiciosos a nivell climàtic, ser més ambiciosos vol dir més mineria. Sí? Eh, L'Agència Internacional d'Energia calcula que se necessiten 70 mines noves de, de grandària mitjana, però són molt grans, eh, de, de liti de níquel, 30 a nivell internacional i 80 de coure. Vull dir, això vol dir molta, molta territori dedicat a la mineria. Hi ha una gran, quanti, una demanda de, de, una gran quantitat de demanda de, i de diversitat de materials i l'ordre de magnitud de la demanda d'aquests materials mm, mai és vista, mai s'ha demandat en la història de la humanitat tantes terres rares, tant desprosi, praseodemi, neodimi, sí? Eh, es llancen missatges com aquest, no? per exemple, la Ursula von der Leyen diu el liti i les terres rares aviat seran més importants que el petroli i el gas. Ostres, compte, eh? perquè el petroli i el gas són molt importants. Vol dir que a nivell geoestratègic aquests minerals són molt importants. Crec que aquí eh, incorreix en un error perquè jo crec que els minerals crítics sempre estan subordinats, als, al, fins ara, estan subordinats a la capa de combustibles fòssils, és a dir, per extraure'ls i per processar-los, fins al moment es necessiten combustibles fòssils. Les mineres no van amb electricitat, van en dièsel, sí? o sigui, les grans, les grans mineres, els grans camions de les mineres van en dièsel, per tant, aquí incorreix, o sigui, això és un missatge comunicatiu molt clar, dient estratègicament això és important per nosaltres, però diguéssim que la capa de complexitat que posen els minerals crítics és a sobre de la dels combustibles fòssils, perquè depenen també de combustibles fòssils per poder-se extreure. Sí? I un altre, es poso aquí, no? Eh, un dels primers que va felicitar el, el Milei a l'Argentina va ser el Elon Musk. Diu, Prosperity is ahead for Argentina. Què li vol dir l'Elon Musk? Li vol dir, Prosperity is ahead, però a mi m'interessa el liti que tu tens en els teus salars al ton dins i arribarem a un acord, veritat, senyor Milei? I aquesta és la realitat també geopolítica posada en tuits, no? que l'Elon Musk, si voleu llegir una mica de geopolítica internacional de manera fàcil, llegiu el tuit de l'Elon Musk i ja enteneu una mica com va, com va el món ara. La concentració, ja l'ha explicat també el Víctor, és si hi ha una concentració territorial molt forta d'aquests minerals crítics que són estratègics ara mateix. Sí? Jo destacaria República Democràtica, la zona de Katanga de República Democràtica del Congo, els salars dins a Xile, Argentina i Bolívia, després a Filipines i, i Indonèsia amb, amb la part del níquel, no? i les terres rares que estan molt concentrades a Vallanovo, a la, miner, a la Mongòlia interior, a la Xina. Sí? Hi ha una concentració molt forta d'aquestes terres rares. Sí? Bueno, aquí us he posat, i ho passo ràpid, no? aquestes terres rares que són 17 elements químics, que fixeu-vos, no? l'hegemonia xinesa, no? hi, havia, hi havia abans una hegemonia dels Estats Units, però no eren tan rellevants a nivell econòmic, les terres rares, ara són molt rellevants i hi ha una hegemonia xinesa molt forta. De fet, les terres rares, doncs això, el més del 60% s'extrauen a, a la Xina i el 87%, també ho he comentat, es, es, es refinen a la Xina. Sí? Llavors, fixeu-vos el, el, el color aquest lilós és, és de la Xina, no? que, que controla el processament de Eh, les terres rares del liti, del cobalt, del níquel, del, del coure, és a dir, que tenen una, fan un efecte ampolla molt important no? que te, li dona aquest control estratègic de, de les cadenes globals de subministrament i de valor de les, de les tecnologies netes. Sí? Aquí ho he posat també les terres rares i altres minerals perquè no només estan relacionades, com us deia, amb la producció de eh, tecnologies netes, sinó també en defensa. I ara, la veritat que els pressupostos de defensa, defensa estan augmentant, el tema de defensa està molt present a la política europea, no? que abans era una cosa més secundària, com a mínim, en els debats oberts i públics, però ara està molt present. I que aquestes terres rares i aquests minerals crítics també van a la indústria armamentística. Sí? Vaig ràpid i vaig acabant, sí? eh, una cosa que comentaven, el, comentaves tu al principi, els límits biofísics que nosaltres anomenem, hi ha suficient, perquè clar, com que fem, generem aquesta demanda tan gran, hi ha suficient coure, hi ha suficient liti en el món per fer això? Doncs bueno, hi ha diferents estudis, aquí no, és igual, no? com la ciència dona diferents eh, perspectives i diferent, diferent escenaris, depenent dels escenaris que es plantegen, per exemple, això és un, un, una recerca que va fer la Universitat de, de Sydney, per, una, per Earthworks, per una, una, una, una ONG, de, de, si no penso que, que és canadiense, eh, els hi donava per, fer, per, per complir els escenaris d'1,5 graus, és a dir, perquè la temperatura mitjana de l'escorça terrestre no augmenti 1,5 graus, fent aquesta tran transició en termes tecnològics no hi havia suficient cobalt, ni liti, ni níquel en el món. Sí? Això vol dir que és així, això vol dir que és molt complicat al final, perquè això són exercicis de modelització que modelen el futur i és molt complicat saber si la innovació tecnològica aportarà subtecnologies que faran que es viri d'uns minerals als altres. Ara bé, això vol dir que generaran tensions molt fortes sobre aquests minerals, que ja ho ha comentat ell també, i sobre els territoris. A mi no m'interessa, per exemple, saber si hi ha suficient liti o no. A mi m'interessa els impactes que genera la tona que s'està extraient ara, Sí? Perquè si ens mirem al final, llavors no, no pensem en el principi, que és el que està passant ara. I vaig acabant. I això és una campanya que ha fet la, la Unió Europea, no sé si l'heu vist al metro, el, hi ha pa, pa, plafons al metro. A mi em sembla una campanya que em fa... La primera que la vaig veure em pensava... Ostres, vaig dir, ostres, aquí es barregen, fixeu-vos el que es barreja, es barregen una mica això que els, els anomenats valors europeus, sí? en termes de seguretat i les energies renovables o la transició energètica. És a dir, que al final eh, la, la transició energètica és algo tan, tan central que forma part també d'estratègies de seguretat, sí? i que aquí ho barregen amb coses com paz, llibertat e independència energètica. Clar, això és molt vinculat també al moment de, de, la, de la guerra d'Ucraïna. Sembla que tinc un parell més i ja acabo. Sí? bueno, conflictes socioambientals generats per l'extracció d'aquests minerals n'hi ha molts, sí? els salars autoandins, mineria, mineria de, de detall de, del cobalt en treball infantil a, a Katanga, la República Democràtica del Congo, contaminació extrema a les zones d'extracció de terres rares a Bayangobo, a la, mineria, a la Mongola interior, a la Xina. No sé si coneixeu el, el cas del treball forçat, sabeu aquests centres de reeducació que hi ha dels uigurs a la Xina, doncs <laughs> en, centres, en alguns d'aquests centres fabricaven plaques fotovoltaiques que s'exportaven. Sí? I dius, ostres, quina, quin, quina cosa més, més, més dura, no? pensar que la, algunes de les energies renovables es fan en treball forçat, sí? per això passava a la Xina. I l'última, última, i amb això m'acabo, que és una reflexió del treball de camp, nosaltres fem molt de treball de camp, vam a bastants, eh, vam estar als Salars Autoendins farà un any i mig, i, i això és el Salar de Maricunga, que és una zona que ara s'ha d'extraure, on, on hi ha les prospeccions de, de, de liti, sí? jo pensava, hòstia, és el valor paisatgístic que hi ha aquí, o sigui, quin dret tenim no, d'apropiar-nos d'aquesta aquest, història, d'aquest paisatge que ha estat milions d'anys d'aquesta manera. No? Jo pensava, què, què, què passaria si el liti estigués, per exemple, en aquestes muntanyes? No? Perquè jo quan estava en el Salar Soltandins conversava amb les comunitats indígenes licanantais d'allà no? i ells ens posaven una significació sobre el paisatge molt diferent de la nostra mirada però què passaria si, per exemple, us digués que aquí ara mateix hi ha una concentració de liti molt gran? Que és que diríem com catalans i catalanes per defensar a Montserrat? Perquè les empreses mineres tenen un llenguatge de valoració molt diferent, no? És a dir, dirien bàsicament que el que poden extreure d'aquí té un preu molt concret i que se'n beneficiarien tots els catalans i catalanes. Però nosaltres diríem, ei, no? Però jo m'imagino la meva besàvia, no? que era molt de Montserrat, deia, ei, escolteu, però això és un valor per nosaltres cultural i històric i això no es pot extraure. Pues aquesta realitat està passant en llocs del món per al tema de la transició verda. Jo ho poso per generar debat, perquè crec que aquí genera controvèrsia i perquè crec que no estem accents, no? ara mateix amb les polítiques europees que hi ha, de que alguna mina d'aquestes caigui en territoris propis, sí? si evidentment si hi ha una, una concentració suficient. Vale? I amb això ja acabaria. Merci. Molt bé, doncs moltes gràcies. Eh, preguntes, jo en tinc unes quantes, però voleu preguntar coses, alguna cosa, algun concepte, podem rescatar eh? algun concepte que no hagi quedat clar de les, de les presentacions, perquè so, han estat molt tècniques, eh? Vull yeah. dir que, sí, sí, jo volia són dir... conceptes sí. complicadets, no, sí. alguns, eh? I jo he deixat la part d'alternatives i les coses més positives en altres transparències per no allargar-me més, però vull dir que, que, també perquè al final és sí, com sí, hem llançat un missatge Uah. així com molt dur. Bueno, després, ho podem rescatar després, sí? Jo us volia preguntar... Tanquem, tanquem ja una, la, la gravació. A partir del que eh? heu explicat, que queda clar que estem en un atzucac. És a dir, fem la transició energètica o no la fem? No?